İman hem islomiy birlik ostida uyg'on ey zilgen, ahli Türkistan. İman hem islomiy birlik ostida uyg'on ey ezilgan ahli turkiston yong'iltib palakda takbir sadosi bir qo'lda avtomat bir qo'lda qur'on Yağrıtı pelette tedbir sadası Bir kolda optomat, bir kolda Kur'an Yok top düşmanı ana tıpraktin Kuraylı İslami azat Türkistan Yok top düşmanı ana tıpraktin Kuraylı İslami azat Türkistan Takdim kıl bu yolda borliq narsangni buyrig'on jihodga hadis ham qur'on taqdim qil bu yo'lda borliq narsangni بیرغان جهاد با حدیث هم قرآن و یوشوب سبلو قرآن استغا ایغان ای زلگن کل مسلمان و یوشوب سبلو قرآن استغا ایغان ای زلگن کل مسلمان جنگ اسلامی غایه استدار kafirlar taftini qilayli gumron jang qilib islomiy g'oya da, kofirlar taxtini qilayli gumron inqilob qaytidin İslam tarixi qurayli خلاف تمام یار جهان انقلاب قایت دین اسلام تاریخی قرائل خلاف تمام یار جهان که ترگن اسلام توغنی کافر لار تخت گه قضاییم از جنگه تا کتو گن اسلام تو اینه کافر لار تخت گه قضاییم تخت گه